У эфіры аўтарская перадача Сергія Дыбалца вострая брама. Вы пачуеце падарожныя нататкі з беларуска-літоўскага паазер'я. Пра назвы вёсак, памежныя пераходы норавы тутэйшых насельнікаў. Для мікрафону аўтар. Thank you. апошнім часам заўважаю на сабе і сваім асяродку мы сталі часцей падарожнічаць па беларусі можа імкнучыся спазнаваць і адчуваць сваё мы не здавальняемся менскімі рэаліямі часта штучнымі эклектычнымі ці нават падманнымі прынамсі беларушчына ў менску болей пытання чым адказ у тут пазіраеш на ўсё крытычным паглядам, бо шмат чужога ды бязладнага, а найчасцей проста ніякага знаходзіш і ў тым, што і як будуюць, і ў тым, як паводзяць сябе і ў тым, пра што кажуць, чаго хочуць або не хочуць. Іншая рэч вёска. Тут усё адпаведнае, сумасштабнае і гарманічнае. Людзі і іхнае атачэнне тут твой крытычны пагляд без патрэбы. Няма да чаго дачапіцца. І ты можаш дазволіць сабе раскошу глядзець і спазнаваць сваю краіну так, як рабіў гэта ў дзяцінстве, прымаючы ўсё як ёсць. Дрэвы зноў становяцца вялікімі. А калі бярэся аналізаваць тутэйшае жыццё, выходзіць у цябе аналіз пазнання, а не адмаўлення. Беларусь па-за сталіцамі. Яшчэ адзін доказ таго, што беларуская нацыя, сфармаваная і давершаная, жыве не ў сталіцах, я знаходжу ў людскіх тыпажах. Вёску насяляюць пазнавальныя тыпажы, ты сустракаешься с незнаёмым чалавекам, ажно ён табе ўжо і знаёмы. Дядька такі і гэткі, бабуля, дед, тётка. Усё чаканае ад гарэцкага і коласа да сцэнаў жывога вясковага жыцця. У сталіцы такога няма. У Менску ў прынцыпе не існуе тыпажоў одна знаёмая і ўжо пажылая жанчына родам з украіны але расійскай культуры ўсё жыццё правяла ў менску і вось аднойчы трапіла ў вясковую хату на бяседу яе ўразіла менавіта гэта яна ўпершыню пабачыла і адчула беларускія тыпажы высновы былі больш чым маштабныя яна поверыла ў тое што беларусы гэта сапраўды нацыя а беларусь гэта сапраўды краіна а верагодна якраз патрэба часцей кантактаваць з гэтай сваёй нацыяй і краінай усё часцей кліча нас у правінцыю у вёску Гэтак было і ў мінулую нядзелю нехта з калегаў адправіўся ў падарожжа на палесе нехта даўно не быў у наваградку што да мяне дык я паехаў у паазер'е як у песні па дарозе з вільні на полацак у Зрэшты быў у гэтых вандроўках для ўсіх нас і яшчэ адзін сэнс. Змястоўна пражыць дзень выбараў ці дзень байкоту выбараў, што адбываліся якраз у мінулую нядзелю. Жухлы восеньскі краявід, астылае кастрычніцкае сонца, пагоркі і прасцягі атачаюць шлях звільні на полацак. Паўднёвая літва населеная збольшага людзьмі тутэйшымі, у якіх беларуская, літоўская, габрэйская спрадвеку зліваліся і перамешваліся. А яшчэ дадавалася пальшчызна, а яшчэ штосьці ад расейскага саўка. У падбродзі свянцянах і іх на ліне сёння многія тутэйшыя называюць сябе беларусамі – але ўсе шыльды на шляху натуральна на дзяржаўнай літоўскай мове. Вакол ігналіны да вайны жыло шмат габрэяў. Цяпер іх няма. Але нагадаў пра іх дарожны указальнік з нейкім недарэчна двухсэнсоўным сказам па-літоўску, месца расстрэлу жыдоў. Быццам усё яшчэ актуальнае функцыянальнае прызначэнне таго месца. Назвы вёсак літоўцы перайначылі на літоўскі лад. Часам перакладаючы змест, як, напрыклад, здарылася з вялікім сялом. Яно цяпер называецца Дідзя Саліс. Часам назва перакладзеная на палову Ужбалаціс. Гэта ясная рэч забалацце. А часам проста запісваючы літоўскімі літарамі, як, напрыклад, зрабілі з Андрэяўкай цікава што перапісвалі менавіта з беларускага арыгіналу захоўваючы гэтае яў Праўда нескладовага у літоўцы не маюць там усходу вёска чытаецца як андрыяўка шэдэўр новай тапанімічнай творчасці дзедкаўшчына яна цяпер называецца дзедкаўшчызна у адным слове сышліся адразу чатыры мовы ад расійскай тут гэтае дзед ад беларускай зноў жа ау ад польскай з і ўрэшце ўсё перададзенае літоўскімі літарамі Праўда у выніку гэта не гучыць ні на якой мове дзедкаўшчызна асабіста для мяне гэта новая з'ява бо ў ваколіцах вільні блізка да сталіцы паслядоўна перакладзена ўсё а сюды на ўскраек краіны літуанізацыя оказывается дайшла ўжо слабейшая без таго імпэту што на віленшчыне беларускае паазер'е разам з літоўскім складае адно прыроднае цэлае. Сотні азёраў, што ўтварыліся тут у спракаветныя часы ледавіком, цяпер падзеленыя мяжой. На пастаўшчыне, мядзельшчыне, браслаўшчыне азёрны край толькі пачынаецца, а вакол ігналіны і да зарасая, калі глядзець па мапе ледзьве не суцэльная вода блакітныя плямкі і плямы на мапе у жыцці аказваюцца маляўнічымі вадаёмамі самых розных адценняў чорнага сіняга і зялёнага колераў дарога пятляе паміж азёрамі і вёска часта глядзіць хатамі адначасова на два а то і на тры возеры у прыкмета набліжэння да беларусій мех двары ў вёсках пачынаюць разрастацца павялічвацца займаць сваімі спарудамі і бязладдзям на панадворку ўсё болей месца у літве гэтыя краявідапсавальныя забудовы таксама дарэчы як і хлявы як сіласныя вежы выглядаюць нашмат сцеплей як вымушаная гаспадарчая патрэба верагодна і за савецкім часам вясковая палітыка тут у сэнсе агульнага выгляду адрознівалася ад нашай. У адной вёсцы сяляне згадвалі колішняга старшыню калгасу, які быў апантаны прыгажосцю. Дык не тое, што сіласныя вежы ў яго не мусілі трапляць на вока, але і сялянаў прымушаў прыбіраць падворкі, фарбаваць хаты, каб сачылі за чысцінёй парадкам і прыгажосцю так бы мовіць, другі бок калгаснага самадурства. Уся ўладнасць старшыні нейкім чынам вылівалася тут у станоўчае рэчышча. Верагодна бывала такое і ў Беларусі, калі старшыня калгасу ў метафары сваёй пасады чырвоны пан рабіў акцэнт не на першым, а на другім слове. І тады атрымлівалася як у Дуніна Марцінкевіча ідылія краявіды паазер'я хоць і не надта карцінныя гэтай парой тым не менш надаюцца для гэткіх сацыяльных пастановак класычныя п'есы пад'язджаючы да мяжы іншы раз зусім страчваеш адчуванне што навокал усё яшчэ літва Даўно змяніўся стыль размяшчэння хатаў і агульны дух наваколля. Толькі зрэдку паказальнікі па-літоўску дысгарманічна тырчаць сярод гэтай ужо Беларусі. У чым адрозненне. Можа быць, шырэйшым робіцца крок краявіду, большая становяцца прасцягі. Калісьці мы проста фізычна адчулі такую розніцу на мяжы віцебшчыны і пскоўшчыны. Расія адразу сустрэла размахам у такім краявідзе мусіў жыць гулівер. Усё наша раптоўна памнажалася на трыці на 5. Узгоркі лясы і нават камякі зямлі на свежым ворыве. Тое ж і тут, толькі беларуская гэта літоўская памножаная можа быць на полтора-2. Сённяшнія новазаведзеныя памежныя пераходы быццам ад пачатку задуманыя так, каб не выклікаць станоўчых эмоцыяў. Зразумела, што такая задача ў іхных статутах не прапісаная, але падумалася, чаму б і не. Чым урэшце гэтая працэдура па вялікім рахунку адрозніваецца ад усёй астатняй сферы абслугі. Ну літоўцы хоць пакідаюць шанец на пэўную неўтральнасць. Добры дзень шчаслівай дарогі, а нашых, быццам наўмысна імкнуцца падкрэсліць тваю тут другаснасць. І гэтак паўсюль на ўсіх беларускіх пераходах. Гэтым разам у відзах яшчэ высветлілася, што працэдура тут адрозніваецца ад іншых месцаў. быццам не адна беларуская мяжа з літвою на ўсе 650 кіляметраў і быццам не адно ведомства тут працуе. Мытнікі абавязкова падкрэсліваюць, што няведанне спецыфікі іхнага відзаўскага пераходу гэта твая падарожнік праблема і віна, а зусім не іхная. У іх такі парадак. А што ён адрозніваецца ад іншых пунктаў, дык гэта начальству відней. адзіная радасць на мяжы ад таго, што ўрэшце пакідаеш гэтых дачэплівых і небяспечных вартаўнікоў, якія на астачу забіраюць у цябе 5 даляраў экалагічнага збору. Законна ці незаконна тут не разбярэся. Праўда, радасць развітання з імі зараз жа псуецца дзіўным краявідам, якім сустракае цябе радзіма. Просто на узбочине дороги стоит таблица «Свалка пищевых отходов». И далее от дороги, як скинуть в оком, все завалено этими самыми отходами. Нібы саркастычная усмешка табе ў спіну ад работніка мяжы, які ўзяў з цябе грошы за экалогію. А ўвогуле чым трэба думаць, каб так вось паказваць сваю краіну ўсім, хто прыязджае з-за мяжы. Тое, што ў нас зусім не адбаюць пра выгляд краіны, я заўважыў даўно і ў самых розных месцах. Абавязкова першае, што сустрэне цябе ў Беларусі, гэта якая-небудзь шыльда кшталту калхоз Расія ці пагляд памежніка ў аэрапорце Менск-2, у якім здаецца сканцэнтраваная ўся пагарда свету да цябе падарожніка першыя вокрыкі першыя каманды лязгад жалеза не хацелася але мусіш згадаць вобраз зоны але што ж застаецца крыху пацярпець вось толькі скончыцца мяжа вось толькі мінецца гэтая звалка адыходаў і там ужо беларусь нават хочучы усяго не перапсуюць Шэрая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка Дзы і Опса мястэчкі з вялізнымі неагатычнымі касцёламі. Нічым вонкава не нагадваюць ані пра сённяшнюю рэспубліку Беларусь, ані пра мяжу стагоддзяў. У відзах геаметрычны парадак вуліц па духу навявае асацыяцыі з часамі расійскай імперыі, дакладней з 19 стагоддзям пачаткам два. -го З тых часоў тут нічога не змянілася. Хіба што ў 20-е гады дадалася акуратная стараверская царква, праца архітэктара Льва Вітан Дубейкаўскага. Даводзілася чуць, што ўжо ў гэтым будынку галоўны шукальнік і вынаходнік беларускага архітэктурнага стылю заклаў пэўныя свае ідэі. Чырвона-цагляны будынак сапраўды мае вежу, у якой чатырохграннік пераходзіць у шасцігранік, як у мірскім замку. А ў цэлым царква не пакідае адчування сакральнасці. Затое вельмі хатня свойская. Магчыма, такая некалі была і спецыфічная беларуская вера, адпаведная ментальнасці нацыі. Праўда, ёсць у відзах і зусім свае дэталі, якія кідаюцца ў вока. Напрыклад, маладыя мамкі тут ходзяць з вазочкамі не па тратуары, а па праезнай частцы дарогі, быццам вазочак паўнапраўны транспартны сродак. У гэтым яшчэ раз пераканаўся, калі спыніўся ля ўзбочыны, а мамка з вазочкам, што ішла ззаду, абмінула машыну не па тратуары, а з левага боку. Пайшла так бы мовіць на абгон яшчэ одна дэталь калі у відзах пытаешся ў мінакоў як праехаць на мяжу яны ўдакладняюць вам на літоўскую ці на латыскую я жыва ўявіў сабе ўнутранае жыццё цяперашняга партовага гораду відзаў тут і усялякія рамантычныя кантрабандысты і ўсяагульная дасведчанасць у валютах у літах латах рублях і натуральна далярах і размовы пра кошты пра працу ў суседніх краінах гадоў 20 таму віцы ўспрымаліся вельмі унутраным мястэчкам сярэдзінным а цяпер во апынуліся на раздарожжы краінаў і народаў у праз усю мінулую нядзелю ў вёсках і мястэчках беларусі можна было сустрэць святочна прыбраных цётак і дзядзькоў на раварах і ў гальштуках да белай кашулі паспаліты народ скарыстаў выбары ў палату як рэдкую нагоду выйсці на людзі ў небудзённым абліччы А калі яшчэ надараецца такое ў бясконцай чарадзе працоўнага ды пабытовага клопату, хіба на чыёсьці вяселле ці на чыюсьці смерць ці якія хрэсбіны а так хочацца іншы раз якога ўсяагульнага свята вось жа выбары акурат гэткая самая нагода яшчэ з савецкага часу ці станеш тут задумляцца над хітрасплятеннямі палітычных матывацыяў лукашыстаў і іхных апанентаў над заявамі дзярждэпу ЗША і байкотам 2000 это што ж байкатаваць сваю рэдкую асабістую нагоду на іншых паглядзець ды да сябе паказаць глупства якое ды крэпка сядзіць у нашым паспалітым народзе пераканання што ў вялікай палітыцы ад яго персанальна нічога не залежыць Усё жыццё галасаванні ды падлікі галасоў на выбарах былі справай чыста бутафорскай як ні круці а прызначаць таго каго ўладзе трэба сапраўдным было свята калі б апазіцыя святам байкоту ці ў гэтым выпадку проста святам падмяніла свята выбараў, няма сумневу, што вялікае мноства паспалітага народу з радасцю памяняла б руціну выкрэслівання нікому невядомых і незразумелых кандыдатаў у палатнікі на проста музыку і проста спорт і проста свята. ладныя вёскі, сумасштабныя насельнікі, тыповыя клопаты і чалавечыя тыпажы. Вось толькі ў адным выпадку прачнулася ўва мне крытычнае стаўленне да тутэйшага ладу жыцця. Можа і не крытычнае, а так неўразуменне. Прывяду прыклад. Вёсачка Дукелі стаіць на возеры дрывяты, тым самым, што і браслаў толькі з другога боку дарога прыходзіць сюды і упіраецца ў вясковую вуліцу, якая цягнецца па беразе, нібы разыходзіцца на дзве дарогі. Гэтым тлумачыцца і назва вуліцы дукелі дзве дарогі па-літоўску. Адразу за хатамі агароды, а за імі прыгожы азёрны краявід. І вось падумалася, што ніводная хата не глядзіць вокнамі на гэты краявід, а толькі на вуліцу, А нават калі б і былі паробленыя вокны да возера, усё адно нічога не было бачна, бо там хлявы ды да іншыя гаспадарчыя збудаванні. Можна, вядома, ўсё гэта растлумачыць проста. Вясковец кожны дзень працуе на тле азёрнага краявіду, дык і не мае патрэбы бачыць яго яшчэ і з хаты. Але здзіўляе настойлівасць, з якой хаты адгароджаныя ад возера міжволю падумае, што ён не толькі не мае патрэбы, але і не жадае глядзець на той прыгажэнны краявід. Хоць няма сумневу, што калі зменіцца ў краіне эканамічны парадак, калі людзі пачнуць зарабляць, з'явяцца і эстэтычныя патрэбы. І дукельскія хаты павернуцца да возера. Цяпер жа яны глядзяць, стоячы абапал вуліцы адна ў адну. Можа быць, у гэтым ёсць метафара сённяшняга існавання Беларусі, яе звужанага кругагляду. Зрэшты, гэта болей тычыцца ўжо гарадскога жыхара. Што да вяскоўца, дык у яго сапраўды застаецца магчымасць бачыць сваё возера, калі не з вакна, дык загарода. некалькі хатаў у дукелях паступова развальваюцца некалькі выкупленыя дачнікамі з менску хоць дабірацца сюды трэба ажно 300 кіляметраў і ніяк не грамадскім транспартам відавочна што лёс такіх вёсак пакуль замарожаны шкада насельнікаў робіцца ўсё меней паазёрная беларусь належыць да самых рэдка населеных земляў у нашай краіне у у гэтых патэнцыйна курортных краях паступова памірае калгасны лад і запаноўвае глухамань запусення. Вяскоўцы надта скардзяцца на дзікоў, якіх цяпер развялося без усялякай меры. Бульбу рыюць. А аднойчы дзічыха са сваімі паласатымі гадаванцамі прайшла проста праз усю вёску па вуліцы. А вось казуляў народ любіць. Шкоды яны не прыносяць, але надта прыгожыя цэлы статак кожную раніцу пасвіцца на ўскрайку вёскі. Ну і ласёў шмат, а ваўкі кажуць, бываюць толькі транзітам, сваіх няма. Калі гэтак будзе працягвацца запусцення, няма сумневу з'явяцца і свае ваўкі. Але як ты тут скажаш, што страшней воўк ці прыгнёт асабісты, сацыяльны, нацыянальны, вяртаючыся тым самым шляхам дадому, я думаў пра тое, як звязанае паміж сабой усё заўважанае ў гэтай вандроўцы. І наколькі яно ўсё часовае. Гэта ж сапраўды браслаўшчына, абточаная з бакоў непразрыстымі межамі, дзічэе патроху ў сваім звужаным кругаглядзе. Багаты турыстычны рэгіён чакае свайго лепшага часу, а прырода аднаўляе сваё панявечанае індустрыялізацыяй аблічча. Мне лёгка ўяўляецца прыход таго лепшага часу, калі адкрыюцца межы з літвой і Латвіяй, калі рынецца ва ўсе бакі прадпрымальны народ, закіпіць гандаль, пачнецца будаўніцтва турыстычнай інфраструктуры і імклівае засяленне тутэйшых бязлюдных цяпер вёсак. І тады не спатрэбіцца шмат часу, каб край набыў прымальны еўрапейскі выгляд, каб зніклі з вачэй звалкі харчовых адыходаў, каб вясковыя хаты павярнуліся вокнамі да азёраў, да святла. Thank you. выслухали аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца вострая брама. Thank you.